I svoje mudrosti Allah Želešanu upućivao je za vrijeme Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam neke ljude, a neke ljude opet odvodio u zabavu. Nije im dao da krenu pravi put. Jedan od onih kojima je Allah Želešanu ukazao svoju milost bio je sam ibn Abu Waqas, Međutim, on nije imao podršku svojih roditelja u tome. Kad je prihvatio islam, htjeli su ga odvratiti. Pa moja majka rekla, zar Allah ne traži da se čini dobročinjstvo prema roditeljima i zakljela sam ona kazala, tako mi Allah, ja neću opusiti krušnu mrvu sve dok ti ne počiniš na mjestu, sve dok se ne vratiš u obožavanje lata i uza, sve dok ne napustiš islam i poslanika i salatu Pa je Allah Đelešanu objavio ajeta A'udhu billahi mine šeitanir rajim وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا I mi smo zapovjedili da čovjek svojim roditeljima dobro čini. وَإِنْ جَاءَ ذَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا Ali, ako te oni budu navodili da meni ravnim smatraš nekoga, da činiš širk, a o tome ti ništa ne znaš, da mi pripisuješ onoga o kome Allah, o kome ja nisam ništa objavio, to tu trahuma, nemoj im se pokoriti. Ile nje varđivukum fa ne bima kuntum tamerun. Vi ćete se svi meni vratiti, pa ću vas ja onome što ste radili obavijestiti. Kaže sad, ali Allah manju, da je majka stvarno poduzela štrajk glađu, da nije htjela jesti. I kaže, kad bi je morali nahraniti, da su je nasilu, dakle da su je silom hranili, samo da teži. Najavili smo prošli put da ćemo večeras ako Bog da govoriti o dobročinstvu prema roditeljima. Mi kad čujemo izraz, kad čujemo sintagmu dobročinstvo prema roditeljima, nekako to braći i sestre olako shvatamo. Pa čovjek misli, eto, ako imam svoju porucu, ja sam oženjen, ja više ne moram svom babi dobročiniti. A to je velika greška. Najavili smo da ćemo govoriti ako Boga o edebu prema roditeljima. I ovom prilikom, ako Boga navest ćemo još jedan od brojnih ajeta koji govore o tome i nekoliko poslanikovih hadisa. Kaže Allah Đelešanu u suri Al-Isra وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ I gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu robujete. Da samo njemu robujete. وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا I da svojim roditeljima dobro činite. Odmah nakon tevhida Allah Želešanu stavlja roditelje na prvo mjesto. Ni namaz, ni zekat, ni post, nego kaže da roditeljima dobro činite. Ima jeblugana indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanhawhuma wa kul lahuma qawlan karima. Kaže ako jedno od njih dvoje ili oboje dožive starost, on star, a ti mlad. Fela takul lahuma ufin, nemoj im ni uf reći. Vala tenhavuma i nemoj ih potjerati o sebe. Nemoj se prema njima ružno ponašati. وقل لهما قولا كريما ليس تمنيما لا يغفر واخفض لهما جناح الذل من الرحمه I prema njima ponizan budi. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Prema njima ponizan budi i reci, gospodar, smiluj im se kao što su se oni meni smilovali i kao što su na me pazili dok sam ja dijete bio. Ibn Abbas, radijallahu anhu, Ibn Abbas je ashab za kojeg je Rasulullah a.s. dobio Allahumme, faqihu fi din wa allimu O Allahu, pouči ga propisima vjere i pouči ga tumačenju časnog Kur'ana. Ibn Abbas radi radijallahu anhu kaže da je postojao ili da postoji manji grijeh od ovog uf. Allah će Đelešanu bi to spomenuo. Rekao bi nemoj to ukaći, nemoj reći. Uf je najmanji, najbezazlenije šta dijete more svom roditelju kazati, a to uf su riječi koje čovjeka vode u džahennemsku provadu. Dio on toga svjestan i ne bio. Abdullah ibn radi Allahu anhu jednom je prilikom upitao Rasulullah alaihi salatu wasalam. Allahu poslaniče, kaži mi koje je dijelo Allah najviše voli. A sami su pitali šta je najdraženije dobra djela Allahovi. A su pitali šta je najdraže da to činimo. Kaže Resulullah, as-salatu ala vaktiha. Allahu je najdraže da obaviš namaz u njegovom vremenu. A u nekim drugim hadisima stoji as-salatu fi awwali vaktiha. Namaz u prvom vremenu. Dakle, koliko je čovjeku dovoljno vremena kad nastupi namaz, da proči jeza, da uzme abdest i da klanja sunnete i da onda klanja farz. To je prvo vrijeme, prvo namazko Ibn Mesud radijallahu anhu dalje kaže Rasulullahu, Allahu posljednića, a koje dijelo zatim slijedi? Poslije namaza, u njegovom vremenu kada je poslanik Ali Slatu Salam lijepo odvali den, dobročinstvo prema roditeljima, a nakon toga slijedi el džihadu fisa dinita, borba na Allahom putu. Namaz, pa dobročinstvo, pa borba. U nekim hadisima opet nalazimo da je ovaj redoslijed drugčiji. Prvo se spominje borba, Kažu islamski učenjaci da je poslanik Salomana da ve sellem obraćao pažnju na onoga ko pita, ko postavio određeno pitanje, da je obratio pažnju na njega. Šta je njemu u datom momentu najznačajnije i u čemu je on slab pa da dođe. čini? Abdullah ibn Amr, radijallahu anju, prenosi da na Allaho poslanik Salomana i ve kazao sljedeće: رضا ربك في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما Allahu zadovoljstvo leži u zadovoljstvu roditelja, a Allahova sržba leži u sržbi roditelja. Islamski učenjaci kažu da onaj ko čini dobra djela i ko roditeljima ugađa u onome što je dozvoljeno, pa oni budu njime zadovoljni, da zbog toga stječe Allahovo u zadovoljstvo, a isto tako i suprotno. Onaj ko roditelje bi huzuri i ko ne sluša roditelje onome u čemu im treba slušati, taj služi Allahovo prokletstvo i njemu ukazuje. Abdullah ibn Amr, ovaj isti ashab, prenosi da je neki čovjek došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao mu Allahu poslaniče, ja sam ti evo došao dati prisegu učinit ću i borit ću se s tobom, a kaže, ostavio sam svoje roditelje uplakane. Došao sam ovdje, a moji roditelji plaću. Nije mu poslanik ali zato sam rekao, oni su džare, oni ne znaju. Nije rekao, ti su pravo, nego mu kaže, irđa ima, da abhik, kuma kema Kaže, vrati se nazad i unesi radost na njihova lica kao što si ih, kao što se ih natlačao. Ti si bio sebe da plaču. Zaplakali su, je hak. Jer da je bilo sa hakom, poslanik ga ne bi vratio. Kaže mu, vrati se i ne tvoji roditelji sad budu radosni što se vratio jer si ih ti rasplakao. Ovaj hadis pouzdanim smatra šeha Barnari. Ebu Derda radijallahu anhu prenosi da je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam odnosno prenosi da je neki čovjek došao poslaniku i rekao mu Allahu poslaniče ja sam oženjen imam ženu koju volim a majka me tjera, majka me navodi na to, naređuje mi da joj dam raz, razvod braka. Ovaj čovjek se požalio Abu Darda radijallahu anhu, nije poslanik, Abu Darda, da ima suprugu koju voli, a majka traži da se razvede od nje. I onda mu Ebu Darda radijallahu anhu prenosi hadis El validu ausatu abvabil dene. Kaže, roditelj predstavlja, roditelj predstavlja središnja dženevska vrata. Fa in šikta fa edra, au Pa ti ako hoćeš zadrži sebi pravo da uđeš na ta vrata. Ili ako hoćeš, a ti onda tu priliku propusti. Hoće pa mu reći, ako vjeruješ da je poslanik rekao, da roditelj predstavlja središnja džemneska vrata, onda svoju majku poslušaj. A o tome ima li roditelj pravo tražiti kod svog djeteta razvod braka, uvoćemo ćemo kasnije govore. I ovaj hadis pouzdan smatra šeha pa Enes ibn Malik u manu kaže da je Rasulullah Ali Salatu Salam jednom prilikom kazao sljedeće. Ko želi dugo živjeti, a ne mora da želi smrti. I oni koji smrt žele, oni je žele trenutno. Kad se pojavi neki Hamas ili neki problem, on želi smrt. Nakon pet minuta ga upita i stojiš li za one svoje odluke, neće Ali za toga ne stoji. U nekim predanima stoji da je Adem alaihi salam, kad je dobio od Allaha pa da dugo živi, dijelio je svojim potomcima. Pa je dao onom poslaniku života, pa on mi onda kad mu se, kad se pojavio smrt, kad, se, kad, kad treba umrijeti, kaže gospodar, gdje su moje Vrati da živi. Takav je čovjek, vodi život. Poslani kaže, ko želi da dugo živi i da ima na nafaku, a nema kako ovdje biti siromašan, toga nema. Kaže Resulullah, neka čini dobročinjstvo svojim roditeljima i neka održava rodinske veze. I ovaj ali se povda prema šeho Ko želi da ima, da dugo živi i da ima i u lijevoj i u desnoj, neka održava rodinske veze i neka čini dobročinjstvo svojim roditeljima. Ibn Omer Allahu anhu kaže da je neki čovjek došao kod poslanika i rekao mu Allaho poslaniče, ja sam počinio veliki grijeh. Počinio sam veliki grijeh i hoće li to Allah oprostiti? Mogu se pokajati. Ima med pokajanje. Pa mu poslanik kaže, imaš li manje, Pita ga. Nije ga pitao šta ste uradio, te kaži meni, ja neću nikom to će ostati među nas. Vjernik ne pita ono što ga se ne tiče. Min husni islam il barbi terkuhu ja jani. Dobar je musliman onaj koji ne pita ono što ga se ne tiče. Iako koliko ovog hadisa postoji razgraženja među islamskim učenjacima, je li vjerodostojan ili nije, ali njegovo značenje je ispravno. Nemoj pitati ono što te se ne tiče. Kada mu subola, imaš li? Imaš li hrane čovjek nema. Pa ga poslanik pita, imaš li tetku po ocu? Imaš li halu? A on kaže, ima. I onda Resulullah kaže, činio joj dobročinstvo. I ovaj hadis bilo dodostajan. Činio je dobročinstvo svojoj tetki po ocu. Zbog čega? Zato što u drugom hadisu stoji al tu bi menzidati ummi. Tetka po ocu zauzima mjesto majke. Ima status majke, ima rang majke, tetka pođe, da se ne bi, da se ne bi ova druga dakle, strana zapostavila. Evo Hurire radijallahu manu kaže, pripovjeda, jednog smo dana sjedli kod poslanika, ali se to sam sjedli zajedno i kaže kad se pojavi jedan mladić, jak, naočit, kaže pojavio se i mi smo, kaže, gledali u njega, pa malo smo, kaže, dovodili u njega, gledali, se kako je jak i kako je snažan i onda smo kazali, kad je ovaj momak ovu svoju snagu potvijedio u borbi na Allahom Pa Pa je poslanik Alesnatu Slam čuo to i onda im kaže, pitaj a šta vi mislite? Da je samo borba sa sabljom, da je to borba na Allahom I onda im objašnjava, kaže, ko se trudi oko svojih roditelja, taj je na Božijem putu. Ko se trudi da im ugodi ko, zaradi kad ima njeri. To je bolest na lakom putu. Ko se trudi oko svoje djece, da zaradi i da svoju djecu nahrani, da djeca nisu muhtač, da ne moraju pružiti ruku drugom, i on je na lavom putu. I ne samo to, kaže Resulullah, onaj ko se trudi, ko ko se trudi da bi sebi život olašao i da bi on bio čedan, da ne bi on upadao u haram, da ne bi on pružao ruku drugima i on je na lavom putu. A kaže na šeitanovom putu je onaj ko se bori za prestiž, ko se bori da napravi karijeru i da ima bolje od drugih, taj je na šeitanovom putu. I ovaj hadis rodostan prošekao. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu prenosi nam riječ Lava poslanika ali sallatu sallam s trojicom ljudi odnosno tri kategorije ljudi Allah državu, neće pogledati na sudnjem danu. Kad se od nas okrene, kad nam okrene leđa neko do koga nam je stalo, nama bude teško. Kad bi roditelji od nas okrenuli, leđa, bilo bi nam teško. Kamo li da Allah zadržavamo na sunjem danu da nas ne pogleda? Kaže, prva skupina je, u prvu skupinu spada onaj koji ne posluša prema svojim roditeljima. Na prvom mjestu je ta. Na drugom mjestu je žena koja ponaša muškarci. Ponaša se kao što se oni ponašaju. Nosi se kao što se oni nose. Mi znamo da muškarci ne nose hatne visoke, muškarci nose pantalone i svako treba dakle da nosi ono što nosi spol kojem on pripada. Zaista bi bilo zanimljivo da se pojavi neko u džamiju i da obuče, da obuče To je bio fenomen. E isto onda s druge strane, dakle kažemo da, da žena treba da oblači, da se nosi onako kako se oblače i nose žene. Treća je skupina onih u koje Allah Đelešanu neće pogledati, na koje neće obratiti pažnju čovjek koji nije Pa kojem je svejedno šta se u njegovoj kući radilo, šta se jelo, šta se donoslo, šta se iz kuće odnoslo. Njega ne zanima ništa. Kaže, ja imam svoje, ja ću za sebe odgovarati, ti ću za sebe odgovarati. Ti si gazda u kući, Allah Đelešanu će tebe pitati za tu kuću. Tebe kao gazdu a će onda sve ostale ukućane, ženu i djecu o njihovom ponašanju. A kaže, tri skupine ljudi neće ući u džennet. Ove prve tri skupine su oni na koje do šanu neće vratiti kako kažu. A sljedeće tri skupine neće ući u džennet, kaže da su alaih se sada. To je onaj koji je neposlušan prema roditeljima, opet on. On je na dvostrukom gubitku. I kaže notorni alkoholčar. I treća je skupina čovjek koji učini nekom dobročinstvo, pa onda to dobročinstvo predbacuje. Onda te i govori, ne, sjećaš se da sam ti dao, sjećaš se da sam ti to uradio, to i to. Najmanja usluga. Ako si radi Allaha uradio, zaboravio. Jer Allah neće zaboraviti. Ako si uradio radi ljudi i radi toga, da sutra moraš tom istom čovjeku kojim su učinio dobro predbaciti to svoje dobročinstvo, onda si na velikom gubiku. I ovaj hadis šeha Albani smatra vjerodostojnim. Spomenut ćemo ovdje još jedno predanje u kojem se kaže da je Muavija Mesudani radi Allah došao kod poslanika ali se to i rekao mu Allahu poslaniče ja ti dajem prisegu da ću biti muhađir ali vi znate kad čovjek učini hijđru u jedno mjesto, da mu nije više dozvoljeno da se u to mjesto vrati, u svoje mjesto. Dakle, ako učiniš hijđru iz zemlje u kojoj je nevjersko, ako se vratiš u svoju Bosnu i nakon svoje Bosne moraš se premjestiti u neku drugu zemlju, da pa živjeti u neku drugu zemlju kojoj je, koja ima više islama, tad ti je zabranjeno da se vrati živjeti u svoju zemlju. Moraš doći samo kao gost nikako drugčije. Kaže Allaho Posljednice, ja ti dajem prisegu da ću biti muhađir i da ću se boriti s tobom na lavom putu. Resulullah ga pita, li živa tvoja majka? Imaš li majku? kada ovaj čovjek ima. Pa mu kaže Resulullah, vrati se kući i čini on dobročinstvo. Nemoj ići sa mnom, vrati se kući. I ovaj čovjek želeći dobro, želeći kaj, želeći da čini sa, da čini ona djela koja Allah Želešanu vodi, prilazi poslaniku, ali sve to sa vam sprijeda. I opet, opet ga isto pita, Allah posljednice, ja želim s tobom poći u borbu, bit ću muhađir, idem s tobom, dajem ti pisevu. Rasulullah ga opet pita, jel ti živa majka? Nije ga otjerao, nije mu rekao, pobogu, pa jesi li mu sad pitao to pitanje? Jesi li mu sad postavio to pitanje? Čovjek postavlja isto pitanje Rasulu, daje isti odgovor, odnosno protiv pitanja, jel ti živa majka? Ako je živa majka, vrati I kaže, ja sam prilazi s treće strane. Opet ne bi poslanik Ali Sad sam probudio sažaljenje, da mu dopusti da kaže, aj sam, onda mu Rasulullah na posljedku rekao, ilzem rič lejha, fa innal džennete temne. Ovaj hadis braćo koji je sastavljen od nekoliko riječi, treba napisati na svakim vratima kuće. I treba napisati u novčaniku, kad otvoriš novčanik da taj hadis da posjeti. I napisati ga u auto. Staviti ga u auto. Da čovjek to ima na umu. Kaže mu Rasulula ili zemlji čdeliha. Ne odvajaj se od čini nogu. Nije netko činio dobro. Sad na posljedku. Ukazao mu je, dao mu je formu po kojoj ako se bude vlado, ući će u džennet. Il zemljič lejha, fa innel džennete zemme, jer tu će zaraditi džennet. Na taj način će žene zaraditi. I ovo il zemlji lejha ne odvaja se od njezinih nogu, je izraz koji nam govori da čovjek prema svom vrtelju treba biti krajnje ponizan. A vidjet ćemo kasnije šta treba činiti da tu poniznost ostvarite. Ako znamo ovo, ima li onda majka, odnosno ima li otac, pravo ili drugčije kazano, jesu li otac i majka istovjetni u pogledu tvoga dobročinstva prema njima? hrame tulaj, ali Alehi smatra da majka i otac imaju isto pravo u pogledu dobročinjstva. Dakle, da ne smije preferirati majku nad ocem. Međutim, ima islamski učenjaka koji smatraju da čovjek mora majci činiti trostruko dobročinstvo u odnosu na oca. Jer je onaj ashab Resulu Resulullah u hadisu koji vam je poznat, Allahov poslaniće, ko, zasluži, ko najviše zaslužuje da se s njime druži, pa je poslanik rekao majka. Pa je ovaj ashab ponovio pitanje, pa poslanik Ali sam kaže majka i treći put kaže majka poznati Mufesir Imam Al-Kurtubi preferira ovaj stav da je čovjek obavezan, da je obavezni činiti majci dobročinstvo. Kako su dobre naše generacije postupale prema svojim roditeljima? Poznati učenjak Ibn Šulej, koji je bio iz generacije Tabirina, držao je predavanje u džami i držao je i kaže jednom prilikom dok je bila ta halka pojavila se majka i rekla mu sina Ana Hanu Boke. On je alim, on je šej, koji drži predavanja svojim učenicima koji vjerno zapisuju sve što on govori. Vjerno zapisuju. Sjećate se predanja o Ahmedu ibn Hamdalu, kad su ga dobili pred stotina njegovih učenika i htjeli da tu izjavi da je Kur'an stvoren. I onda mu kažu neki koji su bili s njima, Ahmede, reci to, da te ne ubije ovaj vladar, imaš opravdanje. Kaže onda Ahmed, radi Allahu anhu, wa Allah. Kaže Ahmed, mogu ja kazati tako i mogu podrazumijevati nešto drugo kad to kaže. I onda je pokazao svojom rukom na onih 500 i rekao, a šta će oni kad zapišu Kur'an i stvoren? Šta će oni razumijeti? To je bio primjer. Dakle, će šehova su pisao ono što slušali. I sad majka dolazi i šeku kaže, dakle svom sinu, Ibnu Šurejku kaže mu, idi na rani koke. I on kaže, ustaje, bez jedne riječi. Ustaje i odlazi i to rad Da učini poslušnost majci. Jer je dužnost poslušati roditelja u svemu što nije zabranjeno. Čak neki učenjaci kažu da je dužnost poslušati roditelja u pitanju u kojem ima određena šubha. Znači, ako pitanje nije 100% kristalno jasno, ako ima nekakva šubha da se dužan i da poslušati roditelja. Poznat vam je onda i primjer u <clears throat> Uvejsa, za kojeg je Rasulullah sallallahu alihi wa sallam, kojeg je Rasulullah pohvalio za svog života. Taj čovjek da je došao u Medinu za vrijeme poslanikovog života bio bi ashab, ali nije poslanika sreo, on je tabin, u Vejs al a njegovo predanje, predanje on je zabilježeno u muslimovom, muslimovom sahiju. Kaže Resulullah, doći će vam, posjetit će vas ovdje u Vejs ibn Amir iz Jemena. On je čovjek, to je čovjek koji je imao šugu, bio je šuga i dobio je Allahu pa ga Allah izliječio i kaže Resulullah sahabima, on mnogo čini dobročinjstvo svojim roditeljima. Kad se je pojavio Resulullah sallallahu alaihi sallam preselio na bolji svijet, kada je kalifa Omer radijallahu anhu preuzeo hilafet, naš dragi Omer radijallahu anhu, kada je preuzeo hilafet, <clears throat> čuo je da je došla jedna delegacija, da su došle hađije iz Jemena, pa je potražio ovu I kaže, kad ga je našao, pitao ga jesi ti taj, taj, kaže vam jesam. Kaže mu Omer radijallahu anhu, meni je poslanik oporučio da te potražim i da zatražim od tebe da ti činiš istihar za mene. Da na šamu ti moliš za mene. Omer, kojem je džennet obećan, koji je bio s poslanikom, ali i sada na brdu Uhud, pa se je brdu zatrest, da pa je poslanik rekao uzbud Uhud, da innama alike nebiju, i da Smiri se, naš naše brdo Uhud, na tebi se nalazi nebi, vjerovjesnik, Jesu li ti ljubili Abu Bekr i dvojice šehida? Ko su bili? Omer i Osman i Allah s njime su bili. On je znao za ovaj hadis i bio je uvjeren, ali opet tražio od Uvesa, kaže čini istifa za mene. Pa mu Uves kaže, ti se kaže halifa muslimana, otkud meni pravo, Uves nije znao za ove poslanikove riječi. Kad ga Omer obavijestio, kad ga rastomačio Omer radi Allahu anhu, o čemu je stvar, onda je Uves Allah učinio je stikfar i kaže učenjaci da je pobjegao, da se negdje, da se negdje sakrio, da ne bi se sad od toga pravio, da, da se on ne bi, eh, da ne bi stjecao reputaciju i da ne bi postao sakrio se od ljudi. Prenosi se od Alije ibn Ali husejna Ovo je unuk Ali radi Znači, Alija sin Husejnov, a Husejn je bio sin Alija radi radijallahu Kažu da nije htio sa svojom majkom jesti za jednom sofrom. I onda je njegovim drugovima bilo čudno, pa su ga pitali zašto ti to nećeš. Kaže on, bojim se da ne uzmem zalogaj, da ne uzmem komad meza i bilo čega drugog što je moja majka htjela uzeti. Pa kaže da je na taj način bude jer kad uzme i kad stavi u usta, majka neće reći, sinko, ja sam htjela to uzeti. Dijete hoće reći, mama, ja sam ti batak. Ali majka neće. Zašto? Zato što majka kad nosi dijete, ona ga nosi s mukom i želi da ga rodi i da to dijete živi. A ako se dogodi da čovjek kad mora podnijeti svoga roditelja ili se primiti o njemu, on ga možda nosi na svojim rećima ali ne želi da dugo živi. To je razlika. A Iša Allahu anha kaže da su od ashaba dvojica bili koji su bili poznati po dobročinstvu prema svojim roditeljima. A to su bili Osman ibn Affan radijallahu Anha. Ovoga treće kalifu mrze neki koji se od dobročinstva prema majci da je gledam i da je posmatram, da je dugo, da je dugo posmatram. To je smatrao dobročinstvo, nije od stida prema njoj mogao to raditi. Oborio bi pogled kada je bio kod svoje majke. A kaže ovaj drugi Harisa, on je, kaže, svoju majku držao u krilu i kad je češljio joj kosu i hranio je svojom rukom i nikad je nije upitao mama šta si to rekla. Nikad. Ako tim Tineđerima našim postavimo pitanje koliko se ove sedmice puta babi ili mami rekao neću. Treba će mu svjetska dobra da vam to savjeti. A to je nažalost jedna velika manjkost koja je pri Ovako su dobri muslimani. Ponašali se prema roditeljima, a poslušajte sad nekoliko istinitih priča koji koje jedno govorimo, a drugo radimo. Jedan je čovjek sa svojom porodicom izašao na morsku plažu, braće i da se malo razonudi i kaže kako je noć opicala. Tako je primijetio jednu staricu da sjedi na plaži. Ova vam je priča vjerovatno poznata. Sjedi na plaži i kaže kod nje nikog nema. I sad ovaj momak te sa svojom porodicom pridružen islam, želio je da saznaš o čemu je riječ. Kaže kako je vrijeme odmicalo, niko ne dolazi, tako je nastupila i ponoć. Kad je nastupila ponoć, on je prišao do starici i rekao joj, majka, šta ti ovdje radiš? Kaže, ona, čekam sina svog. On je mene dovezo i ode. Kaže, vraći se. Kaže ovaj namaz, meni je to bilo šuber, jer je 12 sati noći, ne dolazi tad niko na, taj dio plaže. Kaže, čekao sam sat vremena da vidim šta će se dogoditi. Opet, kaže, nije niko došao. Kad sam prišao, kaže, čim sam prišao, rekla je sinko, ne, ne se gira se, doći moj, doći moj sin, on je otišao, on će doći. Kada je, kad pored nje stoji jedna cedulja, koju je sin napisao, a znate šta na toj crkvi piše? Kaže onome, molim onoga, ponazi ovu staricu ovdje, da je odvede u starački dom. To je ono dijete, braću i sestre, koje ti podižeš i sa mukom sa onim uprinješ i onda na kraju te on svojim rukama odvede ili te odveze u starački dom. Isto tako, istinta priča koja je vama vjerovatno poznata, o čovjeku koji je već bio zašao godine, bio je i sedilan, a imao je tri sina koji su bili oženjeni. Živjeli su svi u jednoj kući. I ma je sve kad ostadio, sedilan. Kaže, izgubi pamćenje, pa mora se sa njim, e, moraš ga služiti, mora se sa njim bočiti. Dosadio s nama. I onda se dogovore one da uvjere te svoje muže dakle, sinove tog starca da ga odvezu u starački dom. I nije im puno ni trebalo jer je šećan bio na njihovoj strani, pa im je u tome pomogao. I kada je zaista pomisli dobro doći da ga odvezu u starački dom. I kaže, ugrabili su priliku kada je ovaj njihov babo bio u tom trenutku, kad ga je napala ta e, dakle, zaborav, kad nije znao šta radi, kad je bio van sebe, uzeo su ga odnosili ga u starački dom i rekli odgovornima u tom staračkom domu, dao kaže jednog starca, našli smo ga na put i kaže želimo da zaradimo nagradu kod za pa smo ga dolazili ovdje u starački dom da bude tu. I kad su krenuli, kazali su, evo vam broj telefona, kad ovaj starac umre, nazovite nas da i mi pristujemo dženazi, jer smo ga mi našli, pa eto, red bi bio da i mi budemo na toj dženazi i kada je starca se ostavio tu staračkom domu i otišli. Kada je starac došao sebi, počeo je pozivati, dozivati svoje sinove po imenu i tražiti od njih, braću i sestre, dajte mi vode da uzmem Ovo je ono što je u onom sistemu bilo ispiranje mozgova. Pa sve, osta, sve se izbiše, a se ne izbiše ono subhaneke i ona onaj rabijesim i ne izbiše se možda fatiha koju je čovjek u, u, jeli, je dijete bio naučio. Kaže, dajte mi vodu da uzmem kad se osvrnuo vidi da nije, nije kod kući. Kaže, šta ja radim ovdje? Kaže mu, ti sad u staračkom domu. Kaže, našli su te tako, ti, ti momci opisali i našli su te na na, na načesti da se te rekli da si izgubio, e, ovaj, da si izgubio, da nemaš nikog svog i tako dalje. I onda je ovaj čovjek učinio jednu dobu. Rekao je Allah uzvišeni. Oni su sa mnom uradili ovo što su uradili. Molim ti se da na sudnjem danu da Allah sačuva ove dove. Molim ti se Allah da na sudnjem danu gleda kako se na njihovim licima vatra rasplamsava. Činio je dobro protiv svoje djece. I kaže gospodaru, o, gospodaru svih svjetova, zabrani im ulazak u džennet. I taj starac je odmah nakon toga umro. Dobro je slučan nije mogao podnijeti teret da ga njegova djeca vlastita, koju je izrodio i koju je odgajao, njegova djeca zbog kojih nije spavao, da ga odvezu u starački dom i umro je. Ali prije nego što će umrijeti, pozvoje upravnika tog staračkog doma i je od njega da svu svoju imovinu pokloni tom staračkom domu. I poklonio je svu svoju imovinu. Napisao su jedan ugovor pred svjedocima koji su svjedoci potpisali sva imovina je Nakon njegove smrti prešlo u vlasništvo. I je poslije smrti njegove. Ovaj je nazvao tu e, te momke sinove njegove. Kaže im, dođite, starac je umro. Nakon toga oni su se obradovali, čak su dali napojnicu tomu što im je nazvao, evo, ne bolje otac. Ono, drago, babo je ostavio mjete, I onda su bili pozvani u sudicu da im se saopći presuda, da sve šta je njihov otac ostavio pripada tom staračkom domu i da se oni imaju viseliti iz tih stanova, iz te kuće gdje su bili, da se moraju napustiti. Šejh Abdullah al Motla navodi braću i sestre jednu zanimljivu istintu priču da je jedan momak htio se osvijeti svojoj majci. I nije znao kako bi to uradio, da mu joj kaže odeo u pustinju, neku dolinu gdje ima iz zvijeri i svega, kada toliko je to zabačeno mjesto da se, da se zavijanje čuje. I kad je ostavio je tu i otišao je. Kaže, nakon nekoliko minuta vratio se, pokajao se, nije mogao to podnijeti. Kad je, i bilo mu je teško, htio je da vidi šta majka radi. Kaže, vratio se, ali promijenio malo svoj izgled samo to je lice i prerušio, čak je i glas. Intonaciju glasa je promijenio da ga majka ne poznala. Kada kad se pojavio i kad je prišao moj, ona mu je rekla sinko. Te je Boga ti pogledaj, je ovim putem je otišlo moje dijete tamo. Pa je pripazi da ga vukne. Pripazi, kaže, da ne bi, kaže, zlomu se kako dogodilo. Minuta jedna Provedene sa vlastitom majkom. bratu i sestre, vrednija je od dana i godina provedeni sa onim ko nema tu milost. I da se sve blago dadne nekom, da dijete pomiluje iskreno iz srca, to ne mene učiniti kao što to majka moja Šta onda treba učiniti? Da bi čovjek treba svojim roditeljima dobročinjstvo činio. Kako učiniti dobročinjstvo? Prvo je, kažu učenjaci, da se prema njima lijepo obhodi i da im se lijepo obraća. Ako majka tebi kaže sinko, ako ti majka kaže sinko, zašto ti njoj moraš reći stava? Ako majka, ako otec kaže sinko, zašto mu moraš reći stari ili čale? Zašto majci, ne kažeš mamica, a babi babuka? On tebi tepa, a ti njemu ne tepaš. Drugo, nemoj nikad, nemoj sebi dozvoliti da ideš ispred svoga roditelja. Idi iza njega. Ili s njegove desne ili s lijeve strane, ali opet radi dozvolu za to. Treći, nemoj niko što svome babi reći uf, ili neću, ili ne mogu. Ako kažeš ne mogu, a moraš to uraditi, pa ti roditelj kaže da Bog da ne mogu. Znaj da neće dobro proći u svom životu. Četvrto, kad vidiš da babo ili mama radi kakav težak posao, pomozi im. Nemoj gledat kako se babo pati, a ti ne radiš. Peto, kad razgovara sa svojim roditeljima, utišaj glas, nemoj se delati I kad učenjaci, kad zoveš kad imaš potrebu nazvati svog roditelja, pozvati ga, nemoj dizati glas preko mjeri, nemoj zilati, nego podigni glas toliko koliko treba da te on čuje. Šesto, kad uđeš u kuću, obavezno ovih sela. I navikni sebe, slomi stid i slomi svoj ponos, pa poljubi svoga babu u čelo. I svoju majku. Sedmo, kad jedeš s njima, nemoj nikad dozvoliti sebi da prvi zagrabiš ili da prvi uzmeš onaj komad mesa. Nikad. Osmo, nastoj da im se umiliš, jer tvoj ulazak u džene zavisi od njihova zadovoljstva. Teško se te. Ako roditelj umre, on nije tobom zadovoljan s razlogom. Deveto, zahvaljuj se puno zbog brige koju je tvoj roditelj uložio i zbog imetka koji je potrošio da bi tebe podigo na noge. I deseto, čuvaj dobro tajne, čuvaj dobro tajne koje ti se povjeravaju, tajne o svojim roditeljima. Ovdje se sad nameće jedno pitanje. Je li čovjek obavezan da zapostavi svoju porodicu, a da se posveti roditeljima? U jednom hadisu stoji da je poslanik sallallahu i sellem rekao ashabima udjeljujte milosti, dajte. Pa jedan čovjek rekao Allahu poslaniče, ja imam samo jedan zlatnik. Ako imam samo jedan zlatnik, kome ću ga dati? Kada je Rasulullah utrošio ga na sebe. Ne drugom, nego sebe. Pa onda čovjek isti kaže Allahu poslaniče, ako imam još jedan zlatnik, kome ću onda? kaže vam potroši ga na svoju suprugu. Čovjek pita, ako imam još jedan zlatnik, ako imam tri, kaže potroši ga na svoje dijete. I četvrti zlatnik potroši na svoga slugu. I onda čovjek kaže, lavo poslanić, ako imam pet zlatnika. Poslanik mu kaže, ente ti znaš bolje kome treba dati. Ovdje Rasulullah Ali Sad sam nije spomenuo roditelje. Što ne znači da čovjek, ako more uzdržavati roditelje, to nije dužan. Nego se ovdje samo govori o stanju kad čovjek kad čovjek ima malo pa ne mere uzdržavati sve, onda imaju prioriteti, kako kaže u Semin Rahim Allah, da prvo kreće od sebe, pa onda dolazi na žena, zatim dijete, zatim roditelj, a poslije toga ostala rodina. Ima li roditelj, imaju li roditelji pravo da čovjeka prisile da se oženi djevojkom koju on ne želi za ženu? Ili da se, dakle, da se oženi djevojkom koju on ne želi za ženu? Čekuju sam, Rahmetullahi Alehi kaže da roditelji to nemaju pravo. Jer kao što nemaju pravo da ga natjeraju da jede ono što on ne mere jesti Isto tako nemaju pravo da ga natjeraju da sklopi brak sa onim s kim ne želi živjeti. Jer će posljedice tog života on smosti. Isto tako, kažu islamski učenjaci da čovjek nije obavezan dati razvod braka svojoj ženi ako to zahtijevaju njegovi roditelji. A onaj je hadis u kojem stoji da je Resulullah naredio Ibn Omar, razvedi se. Od toga što mu je Omar radi Allahu anhu naredio. Ibn Omar kaže, Imao sam anamu koju sam puno volio, ali Omer nije volio. Nisu se mogli, ona i Omer. I onda je Omer rekao, razvedi se od nje. A Abdullah, radi Allah to nije uradio. Pa je Omer radi Allah anhu iz odšao kod poslanika i rekao, ispričao poslaniku šta se dogodilo. Pa je Rasulullah Ali Zratu Salam Omeru, o Omeru radi Allah anhu rekao, razvedi se od žene i biti i budi poslušan svom roditelju. Kad je imamo Ahmedu, opet se vraćamo na imam Ahmeda radijallahu anhu, Sjećate se, prošli put smo kazali za ono njegovo, njegovo shvatanje onog hadisa, da ženu, urade, da, da ženu mu daju četiri stvari, a ti izabere vjernicu. Evo neko zapravo treba gledati ljepotu. A ovdje u ovom slučaju Ahmed, rahimahullah, Kaže jednom čovjeku koji je došao i sa njim se počeo malo prepirati oko toga da je to obaveza. Kaže, moj mi babo je to, kaže, kad tvoj babo bude na stepen Omera da bi Allah manju, onda ti njegov tome poslušaj. Hoće reći, i Omeru je bilo naredjeno da to radi zato što Omer radi Allah manju bio, zato što Omer radi Allah manju bio pronisi i znao je u čemu je dobro za njegovog sina, za njegovog sina Allah. Islamski učenjaci kažu da čovjek mora, braću i sestre, prekinuti namaz, dobrovoljni namaz kad ga njegov vrtelj pozove. Tanja sunnet, podnevski, u drugoj sobi majka pozove. Moraš da pustaj namaz. Ako te poziva na telefon i znaš da je ona, moraš prekinuti namaz. Dobro, Vas nećeš prekidati, ali požuri sa fatrom da tvoja majka ne čeka. Isto tako, kad se radi o filmu, ne smiješ klanjati dobrovoljni namaz ako u tom trenutku treba svojim roditeljima. Ako te babo i majka pošledu nekog ili ako, trebaju, ako te trebaju, ako trebaš im učiniti neku uslugu, ti kažeš ne, ja sad, Boga baba, ja sad moram klanjati, nisam danas klanjao nete, pa ću ja tu sad vrat, a ti haj, a ti haj u trgovinu, pa sve to reći šta treba. To je zabranjeno. U slučaju da roditelj brani djetetu, da obavlja na filu, a nema u tome nikakve koristi, tad ne treba poslušati, nije čovjek dužan da posluša. A u slučaju kad imaju potrebu za djetetom, ta djeta mora slušati i tad mora dati prednost. Molim Svevišnjeg vlada za da nam otvori oči. Da nam dobro otvori oči. Prije nego što to bude kasno. Prije nego što nam na sudnjem danu oči budu otvorene i prije nego što budemo sve dobro vidjeli, a ništa ne budemo mogli uraditi. Da nam, da nam otvori oči sad u pogledu roditelja kad smo kad i kad molimo, kad nije prošlo sve. Molim Allah Žešanu da pomogne našoj napaćenoj braći u Siriji